shirin kun hantsi yana zuwa muku ne da karfe bakwai da rabi a kan mita sha tara da talatin da ɗaya. Da karfe uku kuma za ku iya kama mu a kan mita sha uku da sha shida. ko shirin mu na dare da karfe takwas da rabi wanda za ku iya kamawa a kan mita sha shida da sha tara ko kuma ashirin da biyar. haka kuma za ku iya sauraron mu akan wayoyinku na salula ko ta intanet a duk lokacin da kuke so a adireshin mu na intanet wato bbchausa.com. masu saurare mu da hantsi mustapha musa kai ne daga nan sashen hausa na bbc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ana ci gaba da kirga ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa a murtaniya zaben da zai kasance na farko da zai kai ga sauyin mulki a ƙasar to a ci gaba da gasar kofin ƙwallon kafa ta ƙasashen afirka wasu 'yan kamaru sun bayyana ra'ayinsu game da ƙoƙarin da suke so 'yan wasan ƙasar su yi fatana shine kasa eh, ta Allah ya bata sa sannan kuma kamar yadda kofin yake hannunta ta je ta sake dawowa eh, tare da kofin muna kuma dauki da shirin mu tattauna inda a wannan makon zai mayar da hankali kan rashin tsaro sai wani lokaci yaro an ake shi ma kasuwa ana kwace musu kuɗi ga yan shaye-shaye an samu yan tsara suka a cikin garin Kaduna wannan abin ya so shigo a unguwar shanu so domin ga akwai sanin na muke mai kira yan sanda suka ba mu shawari ga yadda ake so to duka sai kun sha labarin duniya ana ci gaba da kirga kuri'un da aka kada a zaben shugaban kasa a Murtaniya zaben da zai kasance na farko da zai kuma shirin mulki a kasar karan farko ta hanyar demokradiyya tun bayan samun yanci daga Faransa a 1960 shugaba Muhammad Ould Abdulaziz wanda ya kama iko a wani jirin mulki shekaru 11 da suka wuce na shirin sauka bayan wa'adinsa biyu na ka'ida na shekara biyar biyar wanda ake ganin zai gaji mr abdulaziz ne ministan tsaron kasar na yanzu wanda yana cikin 'yan takara shida a zaben tun da farko 'yan hamayya sun nuna ta baba sanin zaben cikin gaskiya shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa zai ci gaba da saka takunkumi ga iran amma duk da haka ya nuna cewa akwai hanyoyin da za a bi domin samun maslaha bayan kwanakin da aka shafe cikin ɗarɗar da fargaba mr trump ɗin ya ƙara jaddada cewa dole ne a hana iran din mallakar makamin nukiliya ya bayyana cewa a gobe litinin ne sabbin tsare-tsare na takunkumin da yake kokarin sake kakaba wa iran din za su fara aiki duk da cewa bai bayyana ko da me da me ke kunshi a cikin sharuɗin takunkumin ba We're moving forward with additional sanctions on Iraq. Some of them are in place. As you know, we have about as strong Mr. Trump din kenan ke bayyana cewa za mu ci gaba da ƙara wasu sabbin jerin takunkumi ga Iran. Kamar yadda kuka sani dama akwai wasu a ƙasa, za mu ci gaba da saka su a hankali. Sai Trump din ya ce zai janye wannan aniyar da zarar Iran din ta fito fili ta bayyana ta janye shirin ta nukiliya. Amma Iran din ta daɗe tana musanta zargin da ake mata na kokarin mallakar makamin. Babban birnin ƙasa kasar wato czech a prague na shirin fuskanta wata babbar zanga-zanga da ba taɓa yi ba tun bayan wadda aka yi a 1989 da ta yi sanadiyar kawar da kwaminsanci a ƙasar jama'a kasar na cigaba da tururuwa ko kuma na cigaba da taruwa ne domin nuna kin amincewarsu da zama an zoba a matsayin shugaban su. Mr. Babis dai yana fuskantar zarge-zarge na cin hanci da rashawa ciki kuwa hadda zargin kokarin azurta kansa ta hanyoyin almundahana da kuma yaudarar kungiyar tarayyar turai domin samun tallafi I think that he's very focused on the profit and I think he's also very focused on himself. Wata daga cikin masu zanga-zanga kenan ke cewa ina ganin shugaban riba kawai ya sa a gaba kansa kurin ya sani kuma ya tabbatar mana da hakan a 'yan shekarun da suka gabata. To kuna shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na BBC. Falasɗinawa sun yi watsi da wani shiri na haɓaka tattalin arzikin yankin gabas ta tsakiya da Amurka ke shirin gabatarwa mako mai zuwa. Shugaban gwamnatin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya ce kafin a fara magana haɓaka tattalin arziki ya kamata a fara da batun kawo sulhu a ɓangaren siyasa. Fadar White House dai ta bayyana wannan shirin na haɓaka tattalin arziki a matsayin wani abu na tarihi. shirin zai mai da hankali ne wajen kirkiro wani asusun zuba jari na biliyan hamsin wanda hakan ake ganin zai kawo sauyi ga tattalin arzikin palestin ɗin wanda kuma zai samar da cuɗanya tsakanin tattalin arzikin yankin falastinawan da na sauran ƙasashen yankin gabas ta tsakiyar ana sa ran sirikin shugaba trump mr jared kushner ne zai gabatar da wannan shirin a wani taron ƙasashen duniya a bahrain kungiyar da ke jagorantar zanga-zanga a sudan ta amince da shawarwarin da dahatu ya bayar wanda shine mai shiga tsakani da ya je ethiopia da ya je wato daga ethiopia domin ganin cewa an samu sulhu tsakanin sojoji da fararen hula a kasar an bayyana cewa mai shiga tsakanin ya bayar da shawarar cewa kowane bangare tsakanin sojojin da fararen hula zai samu kujeru bakwai-bakwai a majalisar haɗaka tsakanin sojoji da farar hula wacce za ta sa ido kan harkokin gudanarwa na kasar har yanzu bangaren soji na sudan bai ce komai ba dangane da wannan sulhu to karshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc to yanzu kuma sai rahotanni ministan harkokin waje na birtaniya anthony morrison ya sauka iran yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin na fashiya. ma'aikatar ta ce balaguran wani bangare ne na matakan tattaunawar diplomasiyya da hukumomin iran kan yarjejeniyar shekara ta 2015 ta shirin suna nukiliya ta kuma ce ministan zai yi kokarin yin magana domin ganin iran din ta dauki matakin gaggawa na dakatar da shirin ga muhammad anur muhammad da fasar rahoton tom batman ga alama an jima da shirya ziyarar ministan wajen na birtaniya zuwa iran amma kuma shakka babu kasancewarta a wannan lokaci hakan na da muhimmanci a wannan lokaci da zaman dardar ke karuwa kan hanyar nan ta teku da jiragen dakon mai na kasashen duniya ke bi a mashigar tekun amman harbo jirgin saman nan mara matuki na amurka da iran ta yi a wannan yanki na tekun fasha ya kusa haifar da mummunan dauki ba daɗi tsakanin iran ɗin da amurka a yayin wannan ziyara ta ministan birtaniya za ta bayyana ta kan abin da take gani take-taken iran na neman tayar da zaune tsaye a yankin ita kuwa iran za ta matsa birtaniya ne kan ganin ta dauki mataki akan alkawarin da ta mata na samun sassauci kan takunkumin da amurka ta sanya mata bayan da gwamnatin trump ta zuciye daga yarjejeniyar nukiliya wadda kasashen turai har yanzu suke kanta ga alama dai nan da 'yan kwanaki iran za ta fara shure wasu daga cikin sharɗan yarjejeniyar yayin da amurka ta ce za ta biyo baya da sabbin jerin takunkumi nan da 'yan sawo'i wannan ne duka yana ƙara rura wutar fargabar da ake ciki ne a yankin na fasha a yanzu duk da barazanar sanya wa iran ƙarin takunkumi da ya yi shugaba trump ya ce iran za ta iya zama babbar ƙawa ko abokiyarsa idan har ta amince ta yi watsi da duk wani buri ta na nukiliya amma kuma ya yi barazanar cewa idan a yanayin da ake ciki har aka kai ga rikici to lamarin ba zai yi daɗi ga iran ba zai kai ga kawar da ita muhammad anur muhammad kenan da fasar rahoton tom batman to a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka da ke gudana a masar kamaru za ta buga wasanta na farko ne da kasar gini bisau ranar talata mai zuwa ganin cewa kamaru ce ke rike da kofin kuma tana fatan sake lashe shi wasu 'yan kasar na kokawa da yadda suka ce ba a kula da kungiyar kwallon kafa ta kasar kamar yadda ya kamata ga ra'ayin wasu 'yan kamaru game da rawar da suke son gani 'yan wasan kasar tasu za su taka a wannan gasa to ni dai sunana muhammad awal wanda aka fi sani da inkiya bebeto tsohon dan kwallo ne nima a wannan kasar kamaru wanda a fata na shine kasa eh, ta allah ba ta sannan kuma kamar yadda kofin yake hannunta ta je ta sake dawowa tare da kofin sannan kuma muna fatan dukkan wasannin da za su yi allah ya ba su sa sannan kuma wato muna kyautata zaton 'yan wasanmu wanda wannan coach in ya kira a yanzu a gaskiya eh, ya kirayi 'yan wasa masu zuciya masu kuma son ƙasa masu kishi to ina fatan cewa eh, yadda muke eh, kyautata musu zato in allah ya da za mu ci nasara a kan dukkan wasannin da za mu yi assalamu alaikum sunana mutare daga birnin bamin da a kamaru wannan wasan kwallon kafa da kamaru za ta yi na kofin afirka muna ganin cewa dai kamaru na da 'yan wasa waɗanda kwarara ne sannan nuna wanda suka iya wasa da kyau domin kwanan nan da ya ka kare kwallon eh, kafa nahiyar yoruba da kuma kaman da muna da dan kwallon kafa kamar golfan mu na jaza so duka da muka lissafa sunan 'yan wasa ne wanda kwarara ne sai dai laifin mu daya rashin tallafa musu ta wajen abin da za a basu na wasa kamar kudayen da ake bayarwa amma muna zaton cewa za su yi takara kuma za su yi rawan gani kuma muna ganin cewa za su je da nisa a wannan kofi ra'ayin wasu 'yan kamar kenan game da rawar da suke so 'yan kasar tasu su taka a gasar to muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen hausa na bbc to yanzu dai muna kan batun wasannin inda a gasar cin kofin duniya ta mata take gudana a birnin paris na faransa jiya kasar jamus ta lallasa kungiyar super falcons ta nigeria da ci uku ba ko ɗaya wannan sakamakon na nufin an fitar da najeriya kenan daga gasar abokin aikin ahmad wakilin zaria ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da suka kalli wasan eh ni mai suna raha babayo daga kasan gombe state Shongom karel abin da zan iya faɗa shine coach ɗin sun ba mu kocin da ba namu ba farin fata mu kuma 'yan najeriya kake ne da bakin mutum ne da mun san juna kuma su eh, tim ɗin ba su san juna ba da ce su 'yan wasan da su san juna za su yadda za su dinga fati ma juna 'yan matan mu kam suna kokarin kwallo suna har ma mazan ma because keeping more record a kasar najeriya amma wannan inda abin ya zo sun ba mu farin fata binawa coach na biyun kuma ba mu san juna a wasan ba shi yasa dole bara mu ci nasara akan wasan da muka so mu yi ba to na muzammil umar birnin gaskiya dole raina ya baci sakamakon wannan wasa da na gani tsakanin nigeria da germany gaskiya ba su taka rawar gani ba a tunani na. sakamakon babu abin da ake kira teamwork sannan kuma akwai wato ah, la'akari da cewa kamar ba sa jin maganar coach kuma akwai eh, la'akari da cewa kamar ba su taɓa yin wasan friendly ba tsakanin nigeria wato da ainihin germany abin da ya kamata yi shine ya kamata a ce su fara respecting coach wato suna bin dukkan umarni da ya ba su shine abin da ya kamata su fara yi a farko sannan na biyu shine ya kamata su samu teamwork ita mai suna abiga isuwa daga sanga local government kaduna state abin da ya sa da wannan kwallon ya zama haka in sun zo a gida suna dan kokori a gida amma an je waje kama afirka ba sa cika yi kokori ba mene yana kawo wannan an ce gari in shugaba bai adana yadda abubuwa da su kyau ba haka yakan zama shugaban na gan wannan wannan da aka ajiye su da yana lura da bature nan da yake lura da su da so shine samu da nima dan gari da rai lura da su dan garin ya dan ihu iri na dan gari daɗin dan saurare shiri na ɗan gari amma wannan baturen da aka sa shi ya sa komai ya sa ya mata Najeriya suna abun suna dan iri gargajiya haka zo a dawo da mu gida abun bata yi dadi ba bayan cin mu tirji da sake dawo da mu gida abun gaskiya bata yi dadi ba ba mu yi farin ciki da sha hakan ba wasu ra'ayoyin 'yan najeriya kenan kan wasan najeriya da jamus a gasar cin kofin duniya ta mata gwamnatin najeriya ta umarci dukkan makarantun firamare da na sakandaren kasar da su dawo da koyar da ilimin tarihi daga shekarar karatu mai zuwa hakan ne yasa wasu masana ke ganin cewa tun fil azal daina koyar da tarihi a makarantun kuskure ne da ya kamaci a gyara tun shekarun baya a tattaunawar wadda abokin aikin musa na aliyu ya yi da dr el harun muhammad wanda malami ne mai koyar da hudda da kasashen duniya da manufofin raya kasashe na babbar kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna wato kaduna polytechnic malamin ya fara da bayyana mahimmancin ilimin tarihi ga al'umma wato mahimmancin tarihi ga kowace al'umma yana bai da iyaka saboda dole sai an waiwaya baya a ga me ya faru jiya sannan me ke faruwa yau me kuma zai faru gobe saboda haka tarihi za ka iya cewa ginshikin al'umma ne ba za ka iya fahimtar manufar al'umma ba na al'umma ta sa gaba ba ba za ka iya fahimtar al'adu da ɗabi'un al'umma ba dole sai ka komo tarihinsu tarihi shine ginshiki shine tubali da ake gina al'umma al'umman jiya da ta yau da kuma ta gobe to ko akwai wasu kalubalen da kake jin za su hana ruwa gudu wajen aiwatar da wannan shiri na sake dawo da ilimin tarihi a makarantun najeriya wato kalubalen da ke fuskanta ba wai tarihi kawai ba a'a karatun boko gabaki ɗaya. ke yake da kalubale wani irin kalubale kake nufi kalubale na yanayin inda ake karatun na ce yanayi ina nufin azuzuwa da ɗakunan ajiye littattafai wato library da ɗakunan bincike da kuma su kansu ɗaliban wani irin shiri suka yi na karatun haka kuma su ma malamai wani irin horo ne suke da shi yadda hadda da za su iya ba da ilimi da tarbiyya ga ɗalibai waɗanda su ne za su jagoranci al'umma saboda haka ba wai tarihi kawai ba a fannonin ilimin gabaki daya a makarantun mu suna da matsaloli suna da kalubale kuma kamar yadda ka ce ita kanta haja da ake koyarwa ya kamata ya zama akwai alaka tsakanin abubuwan da ake koyarwa da kuma warware matsalolin al'umma to dr elharun a ganinka waɗanne matakai ne gwamnatin najeriya ya kamata ta ɗauka kafin a koma koyar da tarihi ganin cewa an shafa shekaru masu yawa ba a koyar da wannan darasin ya kamata a ce akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin manhaja tsarin karatu na jami'o'i na makarantu da kuma tattalin arziki da kuma zamantakewan yau da kullum da kuma ina aka dosa idan ya zama na babu wannan alaƙar to shine zaka ga ana ta tafiya a baibai da ɗalibai ana ta yayewa ana ta kukan ba aikin yi ga matsaloli kullum ana ta kuka an kasa kawo shawarwari da matakai yadda za a warware su baka ganin ya kamata a kira wani babban taro na masu ruwa da tsaki domin su duba wannan lamarin kafin a fara aiwatar da shi to a matakan da ya kamata a ɗauka shine a shirya zama na musamman inda za a samu wakilai na ɗalibai a samu wakilai na malamai a samu wakilai na gwamnati da kuma wakilan al'umma wanda duk waɗannan abubuwan a cikin al'umma ake yin su dole sai an samu wakilai a zauna a tattauna a fahimci matsalolin da ke tattare da ilimin Dr. El Harun Muhammad kenan malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Yanzu karfe 8 saura minti 14 a Najeriya da Nijar, bakwai saura minti 14 kenan a babban GMT da Ghana. Mustapha Musa kai ne ke gabatar da shirin daga nan sashen na PBC. to a farkon shirin kun ji cewa ministan harkokin waje na birtaniya andrew milson ya sauka iran yayin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin na fasha to yanzu kuma ga shirin mu tattauna shirin da bbc media action nigeria ke gabatarwa da sake kasancewa cikin shirin mu tattauna na wannan makon. A makonnin da suka gabata ne shirin na mai bullo da wani sabon sashi mai suna bukatar mu inda muke jiyo matsalolin da suka yi wa al'umma a tutu a yankunan su tare da lalubo hanyoyin da za a bi wajen magance su. Idan kuna biye da mu za ku ji yankin da muka ziyarta a wannan karan. Shin ko kuna da ƙwarin gwiwar ba wa 'yan sanda bayanan sirri? Za ku ji yadda za a kawar da shakku tsakanin al'umma da kuma 'yan sanda wajen ba da bayanai sunana sumaye ibrahim yusuf kuma ni ce zan jara ga shirin bayan bullo da sashen bukatar mu a kwanakin baya mun samu saƙonni da dama daga yankuna daban-daban a najeriya inda mutane ke gayyatar mu domin ganin irin matsalolin da suke fuskanta a wannan makon mun ziyarci wata unguwa a cikin kwaryar birnin kaduna da ke yammacin najeriya wacce ake kira unguwar shanu a nan cikin garin kaduna unguwa ce da zan iya cewa kusan a tsakiyar garin kaduna take gani tare da sarkin unguwar sunana nura ibrahim shin menene matsalar wannan unguwa taka barazana na tsaro fiye da kima domin mun daɗe ba mu da police station a wannan unguwa idan mun samu masu laifi idan an kama mu kai kawo division sai an tsallake unguwanni kusan guda biyu kafin a je can wannan inda division din yake shin yaya hakan yakan shafi yanayin ma'amala ko kuma in ce zamantakewa na al'umman da ke zaune a wannan unguwa so mukan samu ba ta gari kamar abin da ya shafi masu shaye-shaye da masu fadace-fadace. alhamdulillah muna da dai al'umma sama da dubu talatin kuma muna da tasha na shiga motoci zuwa garuruwa za mu so ka ba mu ɗaya daga cikin mazauna wannan unguwa taka domin jin irin matsalolin da suke fuskanta kan abin da ya shafi tsaro kenan to alhamdulillah ga honorable jibrin belgium to barka dai barka to mun an samu kalubale wani lokaci yaro an ake shi ma kasuwa ana ana kwace musu kuɗi ga yan shaye-shaye an samu 'yan tsara suka a cikin garin kaduna wannan abun ya so shigo a unguwar su da mun ga a kowace challenge muka mitin mai kira yan sanda suka bamu shawari ga inda ake so ga abin da ya kamata a yi ga abin da ba a yi da aka yi mitin sai aka to a fito da jami'an tsaro wanda za su taimaka ma unguwar angwarin kada civilian zai ce kawo da gora a nan jihar kaduna inda san samu ne muna bukatar ko kusan jami'an tsaro a shanu ko da ba mu samu yan sanda ba ba samu civil defense a shanu. Shin ko kuna da wata matsala da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunan ku? Ku tura mana ta lambar mu sifili takwas ɗaya biyu ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas. Bara maimaita sifili takwas ɗaya biyu ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas. Wataƙila mako mai zuwa yankin ku za mu ziyarta. Ga saluwa Adamu Usman da kaɗan daga cikin irin waɗannan saƙonnin da kuka aiko mana. ta sumaya barin dauki biyu kacal daga cikin tarin irin waɗannan sakonni na matsaloli da suka zanto wa al'umma karfin kafa a yankunansu na farko da ya fito ne daga murtala rafin gora karamar hukumar giwa ta jihar sokoto wanda ya ce mu dai mutan rafin gora muna sanya ido akan ko za a yi mana hanyar da ta tashi daga shika zuwa kundu sai kuma saƙon comrade abubakar karofi daga jihar bauchi wanda ya ce ya kamata ku yi shiri akan shaye-shayen 'yan mata don yana da illa sosai sumayya gare ki Salihu da saboda muna da saƙonni da yawa da ke jira a karanta su. To ko me ya kamata al'ummar unguwar shanu da ma wasu yankuna da ke fuskantar irin wannan matsalar su yi? Tambayar da abokin aiki na Salihu Adamu Usman ya yi wa Ishaq Idris Gwibi malami a sashen nazarin harsuna a lajin kimiyya da fasaha na tarayya da ke kaduna kenan so da yawa ba wannan unguwar shanu ba da wasu sassa daban-daban da ke cikin garin kaduna da waje idan matsalar tsautar taso da makamantansu sha ta farko ta ce al'umma su kafa wannan kungiya eh, misali ta yan sintiri za su fara kawo ɗauki ita kuma ta karfafa musu gwiwa da kayan aiki kada su wuce gona da iri a kafa yan sintiri amma su taimaka ne wajen tsaro amma a gaya musu a waya musu da kai cewa ba su da iko da kaba ba su izinin taba wani ba na biyu da su taimaka musu to kamar ta yaya al'ummar irin waɗannan yankunan za su sanar da shugabannin su hali da suke ciki domin a kawo musu ɗauki tunda misali mu ɗauka kansila yana tada al'umma cikin al'umma ya san da ke damun su su aka dole su jini hankalin shi misali duk wannan aikin ka gani kansila shugaban karamar hukuma dan majalisar dokoki na jiha zuwa can refs wakilai zuwa can sanata ka ga wakilin na jama'a a kuma ta takin da kowane zai iya ji kuma kowane koro zai iya takawa in ba ka ba gobe zai da neman takarar kuma zai ba. a cewar idris bibi kafa kungiyoyin sintiri da neman tallafi daga 'yan sanda da kuma tuntubar wakilan da aka zaba domin neman mafita na daga cikin matakai da za a iya ɗauka yan al'umma na neman a kafa mata ofishin jami'an tsaro sauraron shirin mu tattauna tare da ni Sumayya Ibrahim Yusuf. To, ga Salihu ya dawo da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana. To Sumayya nan kuma bari in fara da sakon Ibrahim juwar daga jihar Bauchi. Wanda ya ce game da matsalar tsaro dai mu ji tsoron Allah ko Allah zai ji kanmu ya kawo mana mafita. Sako na gaba kuma sako ne daga Abubakar Adam wanda ya ce ni a gani na aikin haɗin gwiwa tsakanin al'umma da jami'an tsaro shine kawai mafita kan matsalolin tsaron da ke addabar yankuna daban-daban a najeriya ta sai kuma saƙonnin jinjina kan shirye-shiryenmu daga lawan hamza birni jihar jigawa da musa alhaji bura da maryam ahmad sheka da hassan abubakar Fenta daga unguwar utako a babban birnin tarayya abuja da kuma fatima abubakar da ke birnin maiduguri sumayya bismillah za ku iya ci gaba da turo mana ra'ayoyinku a kan abubuwan da muke tattaunawa a wannan shirin ta lambar mu sifili takwas ɗaya biyu ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas sannan za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta a facebook da instagram BBC Media Action Arewa inda za ku ga bidiyo daban-daban da kuma yadda ake tafka muhawara akan batutuwa da dama. Za mu ji labarin wata al'umma da ta taimaka wa kanta wajen yakar ayyukan ɓata gari, amma bayan mun shaƙata da wannan sautin. aka saurara a baya cewa samar da kungiyoyin sintiri zai taimaka wajen yakar laifuka da ma samar da mafita akan rashin tsaro shugaban wata kungiya da ke yaƙi da shaye-shaye da ma sauran laifuka a minna fadar gwamnatin jihar naija abdulmomin aliyu ya ba mu labarin yadda kungiyar ta kubutar da wani yanki daga hannun ɓata gari abin da ya sa muka kafa wannan kungiyar tamu shine miyagun laifuffuka sun yi yawa kamar fyaɗe siyar da kayan shaye-shaye da sace-sace da sauransu sannan kuma akwai karancin jami'an tsaro wanda akwai bukatan mu ma mu tashi mu taimaka masu muka kira waɗanda suke siyar da waɗannan abubuwan muka zauna da su muka nuna musu muna bukatan su tashi su bar wurin to karshe dai tashin bai zo ya yiwu ba sai da muka yi amfani da ƙarfi da kanmu bayan mun rubuta wasiku zuwa wurin kwamishinan 'yan sanda da 'yan drugs da sauransu to ka gaya min kan cewa farkon kafa kungiyar kun je kun samu shi kwamishinan 'yan sanda a game da batun shin akwai wani gudumawa da suke baku wajen gudanar da yanayin aikin ku lokacin da muka je muka sami kwamishinan 'yan sanda ya haɗa mu da area commander lokacin nan duk wani motsi da mun kira shi nan da nan zai ansa waya kuma nan da nan zai aiko mana jami'an tsaro a duk inda muke to dole ne kai samu kyakkyawan alaka da jami'an tsaro mun san cewa aikin su ne mu kuma muna da taimaka masu ne mu Sabon salo. A wasu shirye-shiryenmu da suka gabata, mun tattauna da wasu mutane waɗanda ke shakkun miƙa rahoto ga 'yan sanda idan buƙatar hakan ta taso. Shin ko menene rundunar 'yan sanda ke yi domin kau da wannan shakkun? Suna na DSP Yakubu Sabo Abubakar kuma kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna. Eh akwai zargi daga al'umma cewa wasu jami'an 'yan sanda sukan sanar da bayanan sirri da aka ba su ga wa'anda bai dace ba wadda yakan kai ga mutanen suna jin tsoron kara adawa a far musu to me kuke yi domin kau da wannan zargi da kuma tunanin da al'umma ke da shi akan rundunar 'yan sanda na farko akwai kara wayar da kai da muke kara nuna wa mutane cewa sai an inganta mu da al'umman da muke musu hidima akwai babban tsari da shi babban seta 'yan sanda na ƙasa igp muhammad adamu abubakar ya ɗauka a yanzu na ƙara ƙarfafa community policing da su hukumomin 'yan sanda na gwamnati da shugabannin al'umma na yanki su haɗa kai suna shawartar junansu bisa matakai da ya kamata a ɗauka wurin inganta tsaro a cikin al'ummomi. dsp yakubu sabo ya ce ƙara wayar da kan al'umma don inganta zamantakewa da kuma ci gaba da ƙarfafa aikin samar da tsaro na haɗin gwiwa tsakanin al'umma da jami'an tsaro na daga cikin matakai da rundunar 'yan sanda ke ɗauka domin ƙarfafawa mutane gwiwa wajen bata bayanai shin ko abin da rundunar 'yan sanda ta ce ya gamsar da ku wajen ba wa 'ya'yanta bayanai ku turo mana ta lambar mu sifili takwas ɗaya biyu ɗaya biyu biyu takwas biyu biyu takwas a farkon shirin mun ji yadda wata ƙungiyar da ke yaƙi da shaye-shaye da sauran miyagun laifuka a jihar Niger ta taimaka wa al'umma wajen magance matsalar tsaro a birnin mai da ke jihar. sannan akan batun rashin amincewa wajen baiwa jami'an tsaro na 'yan sanda bayanai ko mika rahoto kuwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar kaduna dsp yakubu sabo ya ce ɓoye sunayen waɗanda ke kai musu rahoto ko bayanai na sirri na daga cikin hanyoyin da za su bi wajen magance matsalar a madadin sauran abokan aiki mai ibrahim yusuf ke muku sallama mu tattauna shiri ne na bbc media action nigeria shirin mu tattauna ne to za ku iya ziyartar shafinmu na intanet wato BBC, hausa.com domin karanta wasu sakonni da muka wallafa akwai ko kuma wato wasu labarai da muka wallafa akwai labarin da muka wallafa mai cewa amurka za ta iya yakar iran Ah, ko kuma labari ne mai alamu tambaya da ake cewa shan amurka za ta iya yaƙa iran sai kuma akwai labarin da ke cewa an yi yunkurin juyin mulki a ethiopia to masu saurare duka duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu ah, a madadin muhammad anur muhammad wanda ya haɗa mana shirin da kuma ahmad wakil da zaria wanda ya haɗa mana sauti ni mustapha musa kai sake sallama daga nan sashen hausa na bbc